Tur ngeten Mas, yen kula duwe panemu, ciri khas dari daerah itu kudu digunakan. Maksudnya no. Umpamane ngomong apa jajal? Ngene. Piye? Loh. Ojo. Jajal. Ya lehmu takon iki ya aja kaya ngono, iki dalang iki. Artinya kita padane daerah Tulungagung. Ciri khas Tulungagung kuwi dudono. Padane kata-kata engkeh. Duwo wo. Duwo wo. Ya suwi kan sing ngono. Ora beneh. Ah, kuwi tata turang. Kuwi kata ponorogonan umpamane sing arti daerah Ngawi iki umpamane nek awake Ngawi. Kuwi kata-kata Ngawi iki yo kata-kata wati umpamane Ah, ngono ya. Tambahi oe. Koke oe. Ah, lek anu sapa Banyuwangi piye ciri khase? nek kono bisu kabeh wong. Mriko niku gak iso omong. Lah kok iso takon ning kono lho urip kuwi saiki ning kene lho takoki ning kono lho. Paling tidak sore awake dititip bali. Ciri-ciri kase ora mungkin ning kono ra nek wong sugih. Ora nanggap payang ra iso. <laughs> Lah larang ora karo-karoan iki. Lah ngene jenenge awakmu padha karo merendahkan harkat dan martabat daerahmu sendiri. Wong ki nek iso kudu ngunggulke daerahe. Contone kaya Pak Eko oh. mewakili daerah Tulungagung. Oh Dheke memasarkan pariwisata kebudayaan yang ada di Tulungagung supaya dikenal ning manca negara. Ini termasuk pahlawan iki berarti. Wis memperkenalkan budayane Tulungagung. Lah nuwun sewu Pak Dol anggen aku omongane using apa ngerti wong kene. Wong ginaku iki ngomongi sapi iso sapai. Ngono kuwi ya. kali gue lo kalai hmm. aduh bos sapi sapai kali kalai siti si ah, ah. Pak Doi pol, lah nyapet tawang yo ya, siti priyo ini kerampul-kerampul isuk-isuk takut lambemu tenan gue masamu Wangake wangi e mulane nuwun pangapunten. Tulung Agung niku sih Mas. Tulung Agung niku lek cetok kancane. Wah, Mas Percil pah gacekane suwi ndak temu Mas. Loh, kata gacekan apa Gacekan itu. Gacekane Pak Eko iya. <laughs> ngono to pak oh, mbok sumpah ra ngerti aku piye pak piye pak ya ngono ki kata tulung agung ki gacekan ki apa tegese ki tegese pun apa mboten mboten lha mboten enten mboten enten berarti kata akrabat contohnya berarti kaya wong surabaya pak pripun wong surabaya itu kata akrab nek petuk kancane umpama aku lho pril piye kabarmu jancuk piye kabarmu ra petuk akrab dek piye cok kabarmu cok <laughs> raimu. Lho kacane dipicok-picokne kok. Ngene lho Mas. Gak ngerti. Ya kok ya benah nek ngene ndur pantau nang Surabaya kowe oh. Surabaya itu cok itu keakrapan. Hmm. Kowe petok aku misalkan, kadang aku gak nesu jajal nang. Hei, ayo muni yo. Iya cok. Gak apa-apa. Gak apa-apa cok, sehat cok. Kowe piye cok? Apik-apik cok. <laughs> Surabaya klakrat. Cok. Lho he. Piye? Piye aku ra roh. Aku ki ra roh. Tak antem iki nang. Lah aku ra roh, sumpah to. Aduh angel. Lah iki yo cok aku ora pengen dihargai ning biasane karo sing lebih tinggi oh. sing usiane ku ya rada alus titik maksude kata-kata oh. cuk sepantaran papan uh. gawa usiamu karo usiaku sepantaran ki cuk gak apa-apa mosok karo pak eko cacuk-cacuk ya aku ora ro eh. ning lek akrab ya ndak apa-apa lho Mas Ian lah akrab kan kena sepuh persine lebih tua hmm. oh alah gak oleh ya ora oleh ya cek cekane tenan <laughs> agak iki aku Nak tolong aku kan basa aku adek kula <laughs> oh, iki. Walah wonten ngoten niku to Pak. Nggih. Bahasa keakraban kuwi. Dadi aja dianggap misuh, aja dianggap kalimat kotor. Hmm, ora mergo iki bahasa akrab. Akrab siji desa mawa cara negara mawa hmm. Perbendaharaan bahasa iki masing-masing daerah ora padha. Ora padha beda-beda Pak Daya. Beda to. Sok-sok dikone omongan kono ki wis apik ning kono urung ketentuan ning kene apik. Ketrima. Terus sok-sok ning kene iki sing apik urung wong karuan ning kono Surabaya iso nampa. Ngono lho, Cuk. <laughs> Ning ya aja kerep-kerep lah ini. Kowe iki kok serang ngerti apa. Oh, lah bahasa aku ya serang ngerti lah. ini agak ngerti aku. Nah, iya oh, ben paham memahami bahasa enggak cekane ngono-ngono. Tur mana tembung kata-kata kotor itu garek lek mengungkapkan, Mas. Lek mengungkapkan kita itu dengan kelakar dengan guyunan. Mungkin enggak menyakitkan. Enggak menyakitkan. kata-kata iki mergo saka marah. Mumpung ini iki lho Pak Dawet dhewe iki lak dadi apa tontonan ya dadi tuntunan. Tuntunan kebak tatanan sing sarwa tumata. Ah, iki diomongne lak ngene iki kudune ning ndi lak ngomongke iki kudu eh, sing genah. Papan gawa papan. Hmm. Ngono to Pak? Iya. Ya cekne wae kok. Ya aja kok bolan-baleni. Ora enak kok kerep. Desa tak telon bae kok piye tanggale sampeyan gecekane tadi. <laughs> Enak jebule. Niku mbina kula kula bahas kali sesepuh bini sepuh. Sampun Pak Nggih. Berarti dalam kamus bahasa tulung agung. Oh, kanca-kanca dalang. Kanca-kanca sastrawan, hmm. kanca-kanca pedalangan membahas masalah. Jadi tembung gacekan iki apa? Mboten wonten. Lah artine napa niku? Mboten enten. Ya artine keakraban Pak Dok. Keakraban. Oh, berarti tunggale cuk imang ya. Iya. Lah cuk ora tegese Mas. Napa? Cuk niku enten tegese. Enten tegese. Cuk niku CUK, CUK. C niku cakep. Ha. U niku ulet, K niku kreatif. Dadi cok niku cakep, ulet, kreatif. Sami kali sampean niku nggih termasuk cok Pak iku. Iya no. Cakep, oh, ulet, kreatif. Mantep lho Pak iku. Ya <laughs> cekane gitu. <laughs> Gitu. Ah, iya. <laughs> Ah, ah. Oh, ndak iki mung sekilas mawon. Nggih, namung sekilas. Kuwi omongan guyonan, Pak Don. Ora dikek. Cimo intine. Intine wae aja nganti, "Wah, kowe kok miso-miso, jebul kan enggak?" Ora. Awak dhewe kok iki meneh pangertèn. Ah, ngono lho. Dik, apa? Iki aja suwi-suwi. Lah sebabe dilungkas ki sing kancane dhewe sampe dibeleh dilungkas wis bodo wis. Anu to dul korban to. Kowe korban apa? Brahman. dhewe tak korbani. Cedak lho Pak, kira asal muleh. Gowo ning pasar sapi mbecine payu. Wis dinyang wong paling ora. Alah noto ke 750 kaya ngono penak. Jaranan jarane, jarane.